Baituko gauza konkretu batzu, uh, hartzen baduzu oain arte egina izan den lan bat, izan da erakusteat, eh, adibidez, uh, aurtengo hauteskundeetan, ze alternatiba badi plantana plantan amaiteko gaur egungo legediarekin aldaketa klimatikoa txipitzeko, ez beti pies, uh, metodo piesenak hautatzeko, berden boran ere iten aldira gogoeta batzu, garraioei buruz eta oroak ze alternatibak ere plantan amaiten aldiren ikusteko, Zambogaren inguruan ere, badirela hemen, uh, hemengo errietan, eta gauza batzu gogoetatzen aldirenaz. Baitugu adibide bat bizikiona, ona eh, bizik e, eh, eh, dula urte bat pasa, jadanik egola pordin antoratu du bizilagun taldea eta han bildu dira hilabetean behin, hemen ere, bizi ezagutzeko para daukain dugu, hausnartzeko nola iten alden barnek eta ikusteko zei bilmoldea hartu emengo kidekin eta naiant guziekin, eta zergatik ez 2000 eta bostean uh, eh, uh, eh, hemen alternatiba, beraz, alternatiben erriska baten, barnek alderiko alternatiben erriska baten, plantan emaiteko lehen pausoak eman,